rehma zake na atatupa thawabu kutokana na ibada hii ya vikao hivi vya ilmu nimepewa maudhui ya ilmu mwanzo kabisa wa mihadhara hii ni maudhui hii na ibada hii adhima ya ilmu ibada ambayo baadhi ya waislamu wanadharau jambo hili la ilmu kwa hiyo kutokana na kwamba ilmu ni msingi mkubwa katika misingi ya da'wa salafia almubaraka tunaanza mihadhara hii وموضوعه عظيم لعباده عظيمة هي فضل العلم وأهميته فضل za ilmu na umuhimu wa jambo hili la ilmu hii ya dini ndugu zangu waislamu waislamu tumepewa dini ya haq Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua dini hii pekee kwamba ndiyo dini ya haki قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام dini kwa Allah ni Uislamu kwa hiyo ni neema kubwa walioneemesha waislamu ya kuwa na dini hii pekee ya haki ni neema kubwa sana waislam tunatakiwa mara kwa mara tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii adhima ya dini hii ya haki dini ya Uislamu na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii si kwa kusema tu bali kumshukuru kwa vitendo kumshukuru Allah kwa vitendo na kuusoma Uislamu na kuujua uislamu hii ndiyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo tunatakiwa tujifunze uislamu tuujue uislamu ni nini haitoshi kwamba mtu ni muislamu haitoshi mtu anajigamba anajifaharisha kwamba yeye ni muislamu na jikofia kubwa na jikanzu jeupe haitoshi lazima kuujua uislamu kuusoma na kuujua na kuutekeleza abul ali ar-riyahi rahimahullah hadha min a'immati at-tabi'in يقول في وصيته أو في وصاياه تعلموا الإسلام تعلموا الإسلام أسميني وإسلام موجوه وإسلام haitoshi kwamba mtu ni Muislamu lakini hajui Uislamu. Kumwingiliza mtu Uislamu ni nini hajui, atasema Uislamu ni dini ya haki, Uislamu ni dini ya Allah. Ndiyo, ndiyo, ni dini ya haki, ni dini ya Allah. Tuelezee maelezo ya Uislamu, taarifu ya Uislamu ni nini? Hajui. Wengi wengi katika Uislamu ni hivyo hai wewe ni muislamu nguzo za uislamu ni zipi hazijui wewe ni muislamu nawaqidul islam ni zipi hazijui wengi waislamu wako hivyo wengi sana taallamu alislam فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه أبو العالي الرياحي رحمه الله mkishausoma mkiujua msiuache utekelezeni تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه usomeni uislamu muujue mkisha ujua msiuache utekelezeni haitoshi mtu kuujua peke yake lazima amal alislam dinu ilmin wa amal uislamu ni dini ya ilmu na ni dini ya amal kwa hiyo ndugu zangu waislamu maudhui hii ya ilmu ni maudhui tukufu ni maudhui pana ni maudhui ndefu sitaki kuelezea wasaya wa al-Imam Abil Ali Riyahi natosheka na kipande hicho cha juu tu ta'allamu al-Islam fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wale waislamu wanaodharau kusoma uislamu wanaodharau elimu ya uislamu Muislamu hatakii kuwa na dharau na masomo ya dini. Muislamu hatakii kuwa na anadharau na ilmu. Ilmu ni ibada adhima, ilmu ni ibada ya lazima kama ibada nyingine tunazomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ibada hii ya ilmu. Fadlu lilmi, fadla za ilmu hii ya dini ikiitwa ilmu ni ilmu hii ya kisheria الشيخ الفوزان حفظه الله يقول ikitajwa ilmu ni ilmu hii ya kisheria kwa sababu elimu ya kidunia huwezi ukasema ni ilmu lazima kwa taqyid uqayyid ilmu tibbi ilmu alhandasa elimu ya udaktari lakini huwezi ukasema ilmu ikawa ni ilmu ya kidunia la alilmu mutlaqan ni ilmu hii ya kisheria ya dini ya Kiislamu ndugu zangu waislamu kwanza kabisa kuonesha fadla za ilmu hii ya dini ni kwamba sura ya kwanza iliyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na aya ya kwanza aya ya kwanza iliyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni suratul alaq قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم aya hizi ndio aya za mwanzo zilizoshuka kwa mtume sallam zinazoamrisha ilmu iqra bismi rabbika alladhi khalaq kuonesha utukufu wa jambo la ilmu soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu Iqra ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na amri ni am kwamba kila muislamu anatakiwa asome ajue elimu hii ya kisheria kwa hiyo moja kabisa katika fadhila za ilmu ni kwamba aya ya kwanza iliyoshuka kwa mtume wasallam inahimiza jambo hili la ilmu na kuamrisha jambo hili la ilmu كذلك Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anashuhudia kwamba mtu aliyempa ilmu amempa khiri nyingi Allah subhanahu wa ta'ala akimneemesha mtu akampa ilmu huyu ni kwamba amempa khiri nyingi walidhalika yakulu Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti alhikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أذا نمت علم ونمتك نمين كبير علم ويو أميبي وخرينيين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يقول ابن قتيبة رحمه الله الحكمة إصابة الحق والعمل به حكمة أفا ni kuipatia haki na kuitekeleza haki وهي العلم النافع والعمل الصالح hikma ni elimu yenye manufaa na amali njema na hivi ndivyo ujumbe wa mtume saa sallam ulivyoletwa kwa mambo haya mawili alilmu nafi' walamalu salih يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى ييندي لمتمليز متموك بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح كما يسمى الإمام السعدي رحمه الله قال بالعلم النافع والعمل الصالح بالعلم الذي يهدي الله يهدي إلى الله wa ila dari karamatihi Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake kwa ilmu ambayo inaongoza kwa Allah na kwenye nyumba ya utukufu wake pepo wayahdi li al a'mali wal akhlaq wayahdi ila masalihi dunya wal akhirah elimu ambayo inaongoza kwenye maslahi ya dunia na akhirah wa dini ay alladhi الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق إذا الله سبحانه وتعالى كموافكش مجواك أكم علم أممف خير نينجي العلم النافع والعمل الصالح كتك كونيش فضل زعيم لكما الله سبحانه وتعالى amewafadhilisha mitume wake kwa ilmu amewafadhilisha mitume wake kuliko wasiokuwa mitume kwa ilmu kuonesha fadhila kubwa za ilmu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake na kuwafanya bora mitume kuliko watu wengine kwa hii ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika haki ya nabii Adam alayhi salam قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى ألم فعلم نبي آدم ya kujua majina ya وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى ألمب علم نبي آدم يكجو مدينة بتفيت وعلم آدم الأسماء كلها ونشف الله ذا علم إذن الله سبحانه وتعالى amemfadhilisha nabi Adam kwa ilmu akamfahamisha na kujua majina ya vitu vyote falamma ambahum asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun baada ya kuwafahamisha malaika majina ya vitu hivyo kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema si nilikuambieni kwamba mimi najua siri za mbinguni na siri za ardhini na najua hayo mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha kadhalik قال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قادتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم حقيقة إبراهيم ألكون أمة قانتا لله نمنيكيف الله حنيفا مين كشكمانا نتوحيد ولم يك من المشركين حقوا كتك وشركين شاكرا لأنعمه نمين كشكور نعم ذاكه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم أضل امختاري نكم ونغوزا كوننجيا إليونيوكا يقول العلماء الأمة إن إبراهيم كان أمة أمة هو الذي جمع صفات الكمال نمت وليكسان صفة كمليف من العلم والعمل والدعوة علم نعمل ندعوة اليكوانا نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك الله سبحانه وتعالى قال في حق يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الففك أشده عمر ule وميك أربعين تكمب حكما وعلما نتكمب علم, wa ilma na وكذلك نجزي المحسنين نكما هذو تنواليب محسنين وين إحسان إذا الله سبحانه وتعالى بي ألمب نبي يوسف علم كذلك الله سبحانه وتعالى ألمسف نبيه الخضر عليه السلام وقت نبي موسى عليه السلام ألبو سفيري كواجيلي يكمبت الخضر كواجيلي يكتفت علم كواكي قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وكم فتى عبدا من عبادنا موجة كتك وجويتو أميت لمبا رحمة وكتك سيسي نبية كم فنديش كتك سيسي علم نبي الله الخضر عليه السلام كذلك قال الله سبحانه وتعالى على نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تمكترمشية الله مكترمشية كتاب قرآن والحكمة نسنة وعلمك ما لم تكن تعلم أكا كفنديشة مامو أمبايو هو كيجوا wakana llahi alaika adhima fadla za Allah juu yako ni kubwa kwa hiyo kila mtume Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kuliko wengine kwa kumpa ilmu hizi ni baadhi ya aya zinazothibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kwa jambo hili kubwa adhim la ilmu kadhalika kuonesha fadhila za ilmu ni kwamba ilmu hii ni katika ibada pia ni katika sababu za kuingia peponi kama ibada nyingine ni sababu za kuingia peponi kadhalika ibada hii ya ilmu ni katika sababu za kuingia peponi hadithi ya Abi Darda fi sahihi Muslim an أبي Darda رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من يكفوات نجية هل يكون نتاك كنجية علم اللهم سهل الشيء نجية كنا ببوني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم malaika wanaweka mbawa zao kwa ajili ya kumridhia na kumpenda mwanafunzi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma mwanawachuoni wanamuombea maghfira vitu vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini mpaka samaki walio katika maji wa fadhlu al-alim ala al-abid ka fadhli al-qamari ala sa'iril kawakib fadhila za alim mwana wa chuoni kuliko mwenye kufanya ibada ni kama fadhila za mwezi kuliko nyota nyingine zilizobakia hii ni bayan mwanzo tu wa muhadhara huu wa kuelezea nususi hizi zinazoeleza fadhila za ilmu hii ya dini ilmu hii ya kisheria ndugu zangu waislamu jambo la ilmu linatakiwa litangulizwe kuliko kufanya ibada nyingine jambo la ilmu linatakiwa litangulizwe na ndio maana watoto wanatakiwa wapelekwe madrasa wakiwa wadogo waanze kujua jambo la ilmu kabla hawajabalighi sababu ilmu inatakiwa itangulizwe kuliko kufanya amali ilmu inatakiwa itangulizwe kuliko kauli yoyote na kuliko amali yoyote ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل علم ni kabla ya kusema neno lolote la ibada na kabla ya kufanya kitendo chochote cha ibada mtu awe na ilmu nayo kauli ile utakayoisema ya ibada uisome uwe na ilmu nayo ibada hiyo amali hiyo utakaoifanya uwe na elimu nayo alimamu al-Bukhari akatoa istidlal akatoa ushahidi wa aya Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله سبحانه وتعالى akiamrisha ilmu qabla alqawli wal amal يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه علم الإمام البخاري إنوانكان كتك تراجم زاكي عنوان زاكي زميل وياكي باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله جوا قوامبا حبنا مولا من يقوى بجوا الله الله متنقل علم قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الله ميانزا كوامبشا علم قبل يقول قبل يكسيما ننلوت نا قبل يكفانيا كتندو جوجوجو تعبادة الحافظ ابن حجر في الفتح أمتاجا قول ابن المنير أكشرهش ترجمة هي الإمام البخاري ابن المنير أنا سيما فقال أراد به أن العلم شرط لصحة العمل أن العلم شرط لصحة القول والعمل علم شرط يكسه قول لن شرط يكسه عمل فلا يعتبران إلا به قولنا عمل هذه زنغتي إسبقوك علم لأنه مصحح للنية almusahihati lil'amal sababu kauli ndiyo inayosahihisha nia nia inayosahihisha amal la yu'tabaru alqawlu wal'amalu illa bil'ih bil'ilm kauli ya ibada yoyote haitegemei haizingatiwi amali yoyote haizingatiwi isipokuwa kwa ilmu ndio maana Imam al-Bukhari akaweka tarjama hii bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ndugu zangu waislamu baadhi ya waislamu wanadharau jambo hili la ilmu wanatanguliza wao kufanya amali zao halafu wakikosea ndio wanauliza badala ya kusoma kwanza wakafanya amali zao la wanafanya amali zao halafu wanakuja kwani riba haramu hivi hivi riba ni haramu kweli yani hajasoma kiasi hicho muislamu mpaka hajui kwamba riba ni haramu au halali muislamu huyo amefanya riba miaka haulizi hasomi wala haulizi halafu hajakuja kuuliza baadaye baada ya miaka kwani riba ni haramu kweli waislamu baadhi ya waislamu wako hivyo na hivyo hivyo kila amali sala asali kwa makosa miaka hajui wala hashughuliki na ilmu hajui na hashughuliki na ilmu baada ya sala hapa watu mbio mbio darasa zinawekwa watu wanaotoka wengi hapa karibu labda watu hamsini wanatoka au mia wanatoka wanabaki watu kumi wanaosoma ni watu kumi sio msikiti huu kila msikiti nasema hivi nikiwa na uhakika wa kila msikiti panapowekwa darsa watu karibu mia mbili wanatoka wanabaki watu hamsini wale wanaotoka si kwamba wajua hawajui lolote naam ukimuuliza eh, bwana njoo njoo wewe unaitoka njoo hebu nieleze wajibati salat ni zipi ataangalia juu angalie chini atie mkono mifukoni kama atafuta pesa hajui atoka tu enda kuangalia taarifa za habari rais wa Russia sijui amekwenda Marekani rais wa sijui wapi Japan ya kuhusu nini mambo hayo ya kuhusu nini mambo ya Japani rais wa Japani sijui rais wa Ukraine ya kuhusu nini haya ndio kuhusu mambo ya ibada ndugu yangu muislamu haya ndio kuhusu ujue ibada zako umwabudu Allah kama alivyoweka mwenyewe ibada zake usimwabudu Allah kwa kubahatisha na, kuna, na kubabaisha lakini waislamu wengi subutu kusema waislamu wengi hawako tayari kusoma dini yao wako tayari kufanya ibada bila ya ilmu sasa ibada za vipi hizo ibada za vipi unazifanya ibada bila ya ilmu kwa nini utakuwa na hoja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ulikuwa hujui kuswali ulikuwa hujui kufanya haji unafuata mkumbo tu wa watu ukiona nyenye e, nguo nyeupe ihram una, unafuata tu kumbe hujui lolote utakwenda sema nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu haitakiwi muislamu kudharau ilmu ilmu inatangulizwa kabla ya kabla ya amal ilmu inatangulizwa kabla ya ibada yoyote uisome kwanza ile ibada uijue vilivyo njoo ifanye ibada hiyo lakini kufanya ibada bila ilmu ni bure ni bure يقول صاحب الزبد ومن يكن بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل ومن يكن بغير علم يعمل a'maluhu mardudatun la tuqbalu mtu ambaye anafanya ibada bila ilmu amali zake zinakataliwa hazikubaliwi kwa sababu gani anabahatisha tu hafanyi kama inavyotakiwa kwa ni lazima kusoma elimu hii ya dini waislamu wasidharau wasidharau elimu hii mtu akiona mahali pana darsa achukue fursa asome dini yake lakini mahali pana darsa watu wanatoka mbio wanakimbia tena vile ukitoka anatoka mtu haraka haraka labda kama hapo panafundishwa uchawi vile anavyotoka mbio eh hivyo mtu anavyotoka mbio kama hapo panafundishwa ushirikina kumbe panafundishwa tauhid jinsi watu wasivyo, wasivyo na haja ya kusoma dini yao eh, waislamu hao lakini ni makosa wanaoyafanya watakuja kujuta mbele ya Allah ilmu ziko sampuli mbili Sheikh Al-Fauzan hafidhullah amegawanya ilmu kwamba iko sampuli mbili ilmu kuna ilmu ambayo la yu'dharu ahadun bijahlihi mtu hatapewa udhuru kuwa, kuwa ni mjinga katika ilmu hiyo hapewi udhuru kwa ujinga wake kama kujua ilmu li ibadati mtu hatapewa udhuru kwamba ah mimi ilikuwa sijui kuswali ilikuwa nababaisha tu nabahatisha hakuna udhuru huo atapewa udhuru huo kwa sababu ni elimu ya lazima elimu ya ibada kujua ibada ni elimu ya lazima kila muislamu fardhu ainin ala kulli muslimin wa muslima sasa elimu kama hii ni ya lazima mtu hatapewa udhuru kwamba hajui kusali hajui kufunga hajui haji hajui siyam hakuna udhuru huo lakini sehemu ya pili ya ilmu sampuli ya pili ni ilmu ya kujua faraid masala ya kurithisha amekufa mtu ameacha watoto wake akawacha mke wake na baba yake na mama yake baba anarithi nini mama anarithi nini mke anarithi nini watoto hii ilmu hii si lazima kila muislamu kujua wakijua baadhi ya watu wengine hawana madhambi ni fardhu kifaya kujua ilmu kama hiyo alfaradhi alwasaya ahkamu alwasaya ahkamu alwaqfi hizi ni elimu ambazo si lazima kila muislamu kujua lakini ilmu ibadati ni kila muislamu lazima ajue lazima ajue vitu gani vimebatilisha sala yake masharti ya sala ni yapi nguzo za sala ni zipi wajibati za sala ni zipi sunan za sala ni zipi lazima kila muislamu ajue hayo ukiacha wajibu unatakiwa ufanye nini ukiacha nguzo unatakiwa ufanye nini lazima haya kuyajua kila muislamu sasa watu wajitokea tu na majikanzo yao meupe haraka haraka watoka wenda kuangalia TV bure akimaliza hiyo TV kuangalia biashara eh, habari zile macho yanamuuma kwa kuangalia kioo kile anajifutafuta hivi bure kabisa hakuna thawabu aliyoipata pale bali pengine amepata madhambi ya kuangalia mapicha ndiyo mapicha ya wanawake wanawake wanawekwa kusudi katika taarifa za habari eh? hamjui jambo hilo wasichana waliojipamba wako waziwazi wako tuputupu wanawekwa kusudi katika taarifa za habari ili muislamu aghurike na mwanamke yule ndiyo lakini watu waislamu wenyewe sisi hatuna habari hatuna habari hiyo tuona tu tuangalia taarifa za habari unamwangalia vizuri yule mwanamke mara umemwangalia macho mara umeangalia pua mbona hawaiki wanaume taarifa za habari waika wanawake ili upate madhambi wa muislamu kwani yajuzu ni ine halali kumwangalia muislamu kumwangalia mwanamke ambaye si maharamu yako wewe ni halali kumwangalia ni haramu kwa hiyo wamwangalie mwanamke nusu saa nzima taarifa za habari mara umwangalia macho mara pua mara umeangalia zile nyele mara makeup umeangalia lipstick utapona hapo hutapata madhambi sasa badala ya kupata thawabu hapa za msikitini umekaa wangojea sala ya isha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 tu katika wao likaenda likachukua huko ilmu kisha likarudi likawafundisha wenzao la'allahum yahdharun hivi ndivyo inavyotakiwa watu wengine wakasome wengine wamebaki huko wanaendesha maisha yao wale waliosoma wanakuja kuwafundisha wenzao ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoamrisha moja katika aya ya Allah inayoamrisha jambo la ilmu ndugu zangu waislamu العمل بدون biduni ilm ni sababu ya mtu kuwa amali yake haikubaliwi sababu mtu anafanya amali ile kwa ujinga mpaka jambo zuri analiona ni baya jambo baya analiona ni zuri mtu kama ni jahil hajui kama hajui lile jambo zuri ataliona ni baya na jambo baya ataliona ni zuri yuqwa ala almar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasani hakadha mshairi anasema mtu kama ajui anakuwa hivyo jambo zuri analiona baya jambo baya analiona zuri bid'a analiona ni sunna sunna anaona ni bid'a kwa sababu gani hajui kwa hiyo ilmu ni lazima kwa kila mtu kwa ajili ya maslahi yake mbali ya maslahi ya dini yake lakini yeye mwenyewe hakuna anayependwa kuitwa jahili hakuna anayependa kuitwa mjinga wala hakuna anayekubali hakuna anayekubali kuitwa wewe jahili hakuna anayekubali kwa hiyo kama hukubali kuitwa jahili soma ujue dini yako soma ili usiitwe jahili lakini watu wanafanya mambo kinyume nyume watu wasiojua wanafanya mambo kinyume nyume naam tunawaona na tunawasikia wanavyofanya mambo kinyume nyume halafu wao ndio wasiosoma ndio wasiotaka kusoma wao wanaofanya mambo kijinga jinga na kinyume nyume ndio wakubwa wasiotaka kusoma hao lakini mambo wanayoyafanya ni kinyume nyume idhan msingi wa kwanza msingi wa kwanza na msingi mkubwa wa manhaji hii almanhaju salafi na alilm alilmu wataallumu watafaquhu fi dinillah ilmu hii ilmu hii inachukuliwa kutoka katika kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam elimu hii imechukuliwa kutoka katika kitabu cha Allah Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hadha huwa alilm kwa sababu Qur'ani na sunna ndiyo marji ndio marejeo ikiwa watu wanatofautiana marejeo yao na msingi wao ni Qur'ani na Sunna ikiwa kuna tofauti ya jambo watu wanakhtalifiana katika jambo wanarudi katika Qur'ani na Sunna idhan hadha alilmu elimu hii imechukuliwa katika Qur'ani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qala alqa'il العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه كلا ولا نصب الخلاف آه، جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه idhan ilmu hii imechukuliwa kutoka katika Qur'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam jambo la pili au msingi wa pili baada ya kwamba ilmu hii imechukuliwa kutoka katika Qur'ani na sunna ni lazima jambo la tatu iwe elimu hii inapitia katika mfumo wa salafu saleh watu wema waliopita lazima elimu inayochukuliwa hiyo lazima ipitie kwa ufahamu wa watu wema waliopita as-sahaba watabi'un wa atba'u tabi'in lazima elimu ipitie ufahamu huo elimu ya Qur'ani na Sunna lazima ipitie ufahamu huo ufahamu wa masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in vinginevyo elimu hiyo itakuwa ni potofu kama elimu haipitii kwenye ufahamu wa masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in elimu hiyo itakuwa inapita katika njia ya upotofu idhan elimu pamoja na kwamba imechukuliwa katika Qur'an na Sunna lakini pia iwe na ufahamu wa watu wema hawa waliopita السلف الصالح ridwanullahi ta'ala alaihim lazima tuunganishe ufahamu wetu na ufahamu wa hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim kwa sababu wao wamechukua elimu hii kutokana na ulimi wa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba ni wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wao wakawafundisha tabi'in na tabi'un nao wakawafundisha atba'u tabi'in mpaka kufikia kwetu elimu hii ya sheria hii ya Kiislamu idhan ilmu lazima ipitie kwa ufahamu huu wa hawa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. na ilmu ndugu zangu waislamu lazima mtu afundishwe lazima mtu afundishwe elimu hii ya dini asijisomee mwenyewe kwa mwenyewe katika vitabu au akaingia katika internet akasoma mwenyewe elimu hii ni lazima kufundishwa kama alivyosema Mtume sallam innama alilmu bitaallum elimu lazima kufundishwa huwezi ukasoma mwenyewe kwa mwenyewe alafu na wewe ukawa mwalimu uenda kufundisha wenzako elimu hiyo ambayo umeisoma peke yako la la man kana ilmuhu fi kitabi kana khatabu khatauhu akthar min sawabi ama elimu yake ni katika vitabu vyake kwamba asoma mwenyewe makosa yake yanakuwa mengi kuliko kupatia kwake man kana ilmuhu fi kitabi kana khata'uhu akthara min sawabi kwa lazima kufundishwa lazima kukaa chini ufundishwe na ufundishwe na watu ambao wamechukua elimu zao kutoka kwa hao maulama usifundishwe kwa watu tu hivi hivi mahizbi hizbiyun watakufundisha nini wao wenyewe wamepotea na wao na wao na wao watakupoteza wewe lazima elimu iwe na silsila mtu amesoma kwa maulama maulamaa wale walio katika mrengo huu na manhaji hii ya salafu saleh na yeye akachukua kutoka kwa wao yeye akawafundisha wenzake elimu hii lazima iwe na silsila usichukue elimu kwa watu ambao hawajasoma kwa maulamaa ambao wana manhaji hii ya salafu saleh usichukue elimu kwao vinginevyo watakupoteza na ndio hawa wanafundisha watu wengine wanafundisha riba ni halali inawezekana kuchukua riba riba ni murabaha sio murabaha riba ni mukadhaba si murabaha ni mukadhaba urongo mtupu riba ni haramu sidanganye watu idhan lazima elimu hii uchukue kwa watu ambao wako katika manhaji hii ya salafu saleh kwa sababu wanafuata ufahamu wa hawa watu wema waliopita ambao ndio waliofahamu Uislamu kisawasawa hakuna shaka hakuna anayepinga kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ndio waliofahamu Uislamu kisawasawa kwa sababu wamefundishwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam masahaba wamefundishwa na mtume akawafundisha Qur'ani lafdhan wa maana akawafundisha hadithi zake lafdhan wa maana lazima ufahamu wao utangulizwe kuliko ufahamu wa khalafu ufahamu wa masahaba lazima utangulizwe kuliko ufahamu wa khalafu waliokuja nyuma ya masahaba idhan jambo la tatu lazima elimu ipitie ufahamu wa masahaba na salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim vinginevyo elimu hiyo itakuwa haina manufaa yoyote bali elimu hiyo itakuwa ni ya kupotea kama itakuwa haina ufahamu wa hawa as-salafu salih masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in